بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين برغ الرسالة وعد الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وحتى أتاه اليقين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlel عقدة من لساني يفقهوا قولي İlk öncə əziz qardaşlarım sizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm Esselamu aleykum ve rahmetullahi və bərəkatuhu. Və sonra isə her birinize Allah Azza və Cəllədən haqq təqvəsi ilə qorxmağı və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Allah Azza və Cəllə kimə xeyir nəsib etmək istəyirsə, onu bu dinə başa düşməyə, onu, o dini yaşamağa, onu başqalarına öyrətməyə və bu yolda başına gələn bütün müsibətlərə səbr etməyə müvəffəq edər. Və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala bu xüsusda buyurur ki: "Və asr إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ And olsun asra ki, insan xüsusan içərisindədir. Yalnız iman gətirib, yaxşı iş görənlər, bir-birinə haqqı tövsiyə edənlər və bir-birinə səbirli olmağı tövsiyə edənlərdən başqa. Gördüyümüz kimi Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə, bu surədə bizə ziyan içərisində olan insanlardan və xeyir üzərində olan insanlardan xəbər verir. İnnəl insənə ləfi xusur, həqiqətən insan xusran, yəni ziyan içərisindədir. İstisna gətirdi Allah Subhanahu wa Taala o kəsləri ki, onlar iman gətirib, yaxşı işlər görər, bir-birinə haqqı tövsiyə edər və bir-birinə səbirli olmağı və həmçinin sonra Allah Subhanahu wa Taala'nın bizə verdiyi bu nemətdir ki, Allah Subhanahu wa Taala bizə İslam nemətini verib. Ona görə əziz qardaşlarım, bu nemət üçün Allah Subhanahu wa Taala'ya daima şükür etmək lazımdır. Həmçinin müsəlman olmaq, müsəlman kimi yaşamaq, insanlara doğru yol göstərmək və bu doğru yolda dediyim kimi çıxan səbirlər, səb, e, səb, çətinliklərə səbr etmək hər kəsə nəsib olmur. Bu neymət ilk əvvəl Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə nəsib olmuşdu. Onlar bu dini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrənmiş, özləri buna əməl etmiş və bu dini dünyanın hər tərəfinə yaymışlar. Allah həm onları, həm də onlardan sonra gələcək və onların yolunu tutub gedəcək müsəlmanları bu xüsusiyyətlərinə görə, yəni iman gətirdiklərinə və insanları Allahın dininə dəvət etdiklərinə görə ən xeyirli ümmət adlandırır. Baxın, Allah Subhanahu wa Taala bu xüsusda buyurur ki: Siz insanlar üçün üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Onlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Bu gün mən sizə xeyirli ümmətin sahabələrindən biri olan Muaz ibn Cəbəl Əl-Ənsari Əl-Xəzəri Rahibiyallahu anhu barədə danışacağam. Bu sahabə Musab bin Umeyrin Allah onlardan razı olsun, dəvəti ilə 18 yaşında İslam dinini qəbul edir. Və ikinci əqəbə beyətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyət edənlərdən olur. Həmçinin o çox yaraşıqlı idi. Hündürboy, qaragöz, ağbəniz və yaraşıqlı bir sahabə idi. Bədir döyüşündə iştirak edərkən onun 20 yaşı var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdiyi gündən Muaz radiyallahu anh onun yanından ayrılmamış, bu dini ondan öyrənmiş və sonra cavan yaşında bu ümmətin fəqihlərindən olmuşdur. Həmsinin Allahın kitabını ən yaxşı bilən sahabələrdən olmuşdur. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tərifləyib nə deyir? İnsanlar arasında Allahın haram və halal buyurduqlarını ən yaxşı bilən Muaz ibn Cəbəldir. Başqa bir hədisdə isə o belə buyurmuşdur. Quranı yalnız 4 nəfərdən öyrənin. Abdullah ibn Məsuddan, Ubeyb ibn Kəbdən, Muaz ibn Cəbəldən və Abu Huzeyfənin azad etdiyi köləsi Səlimdən. Abu Həsmə rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında mühacirlərdən Ömər, Osman və Əli, Ənsardan isə Ubeyb ibn Kəb, Muaz ibn Cəbəl və Zeyd ibn Sabit fətva verərdilər. Muaz ibn Cəbəl, Allah ondan razı olsun, Allahın kitabını həmsinin halal və haram buyurduqlarını yaxşı bilməklə yanaşı, həm də gözəl əxlaq və hikmət sahibi, dəvətçi təcrübəsi olan bir adam idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yüzlərlə sahabənin arasında onu seçib Yəmənə göndərir ki, kitab əhlini İslam dininə dəvət et. İbn Abbas Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl Yəmənə göndərəndə demişdir, Sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına gedirsən. Onların yanına vardığın zaman onları Allahdan başqa ibadəti haqq, ol haqq olan məbudun olmadığına və Muhammədin onun rəsulu olduğuna şəhadət verməyə dəvət et. Əgər qəbul etsələr, onlara xəbər ver ki, Allah onlara gündəlik olaraq 5 vaxt namaz qılmağı əmr etmişdir. Əgər bu işdə sənə itaat etsələr, onları xəbərdar et ki, Allah onlara zəkat verməyi öz mallarından götürüb kasıblara paylanılmasını vacib etmişdir. Əgər bu işdə də sənə itaat etsələr, onda onların mallarının ən qiymətlisini götürməkdən çəkin və mazlumun bədduasından qorx. Çünki onunla Allah arasında bu bədduanın qarşısını ala biləcək heç bir pərdə yoxdur. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli və Əbu Musa əl-Əşşarini Yəmənə göndərdikdə onlara belə demişdi. Asanlış, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət oyatmayın. Əziz qardaşlarım, bu hədisdən açıq aydın başa düşülür ki, İslam dini asan və sevilən bir dindir. Həmsinin elimsiz insan əlbəttə hikmətsizlik edir və hikmətsiz insan insanlar üçün bu dini çətinləşdirir, ağlı, ağlına gələni danışır ağlına gələn fətvaları verir və onlar da bu dinə nifrət, onlarda bu dinə nifrət oyadır. Baxın, əziz qardaşlarım, bəzən insanlar özlərinə aid olmadıkları elə sözlər işlədirlər ki, bu sözün qiyamət günündə Allah Azza və Cellənin qatında nə qədər ağır bir yük üzərinə götürdüyünün fərqində deyillər. Amma baxın, sələfdən olan alimlər, görün nə gözəl deyirlər bilmirəm demək elmin yarısıdır. Bəzi alimlər isə insanın elimsizcə, cahilcəsinə fətva verməsi onun üçün ölməyi daha xeyirlidir. Sübhanallah. Alimlərdən bəziləri isə afiyyət 10-dur, 9-u isə susmaqdır deyə buyurmuşdu. Həmsinin İmam Əhməd Allah ona razı olsun, gözəl bir sözü var. İnsanların hər sualına cavab verən kimsə dəlidir, deyir. Subhanallah. Həmçinin bu dörd məhzəbdən olan alimin, İmam Əhmədin yanına gəlib sual verirlər. 40 dənə sual yazıb onun cavablamasını gözləyirlər. Diqqət edin, əziz qardaşlarım, bu 40 sualdan şeyx neçəsinə cavab verir? 40 sualdan şeyx üçünə, dördünə cavab verir. Subhanallah. Şeyx, alim, 3-4 dənə suala cavab verir 40 dənədən. Qalanlarını isə bilmirəm deyir. Həmçinin başqa birinə sual verdikdə, alimə sual verdikdə, məndən başqa sual verməyə bir adam tapmadınızmı deyir. Baxın, subhanallah, hər dedikləri sözün Allah qatında hesab verəcəyini bilirdilər. Ağızlarından çıxartdığı hər kəlməni sağında və solunda oturan mələklərin yazdığını bilirdilər. Amma bu gün insanlar fətva verməyə qorx qorxmurlar. Ağızlarından çıxartdıqları kəlməni düşünmürlər. Düşünün, biri bir söz soruşur və sən də onun cavablayırsan bilmədiyin halda, o haqda heç bir elimin, o, o mövzuda heç bir şeyin, məlumatın olmadığın halda onu cavablayırsan, həmin insan gedir, ona əməl eləyir. Onu görən insan da ona əməl eləyir. Və həmin insan, mən filan kəsdən belə eşitdim, belə dedi, belə, belə, belə, belə sənin verdiyin söz, sənin verdiyin o fətva insanlar səhəsini yayılır. Düşün, qiyamət günündə o qədər insanın hesabını Allah Azza və Cəlləyə necə verəcəksən? Bax, insanlar arasında fətva verdin, elimsizcəsinə danışdın və insanlar da sənin o sözünü götürüb əməl etdilər, hətta bir-birlərinə onu tövsiyə etdilər. Qiyamət günündə Allah Azza və Cəllənin qatında sənin halın nə olacaq? Baxın, alimə 40 dənə sual yazırlar, onun üçünə dördünə cavab verir. Amma bugün bizə 40 dənə sual versələr, onun yüzünü cavaqlayar, bir dənə də kitab yazıb üstünə qoyarıq ki, deyək, hazırdır, subhanallah, baxın, insanlar Allahdan qorxmurlar, nə dediklərini düşünmürlər, bu sözün arxasında nələrin durduğunu dərk etsələr, vallahi deyirəm, az danışı, çox əməl edərlər. Möminlərə sifəti də budur, möminlər az danışarlar, çox əməl edərlər. Münafiq isə çox danışar, lakin az əməl edər. Bu da təbii ki, zahirdə görünən bir şey deyil. Təqva qəlbdədir. Bunu da qiyamət günü Allah Azze və Cəllə bildirəcək ki, kim təqva sahibidir. Ona görə, əziz qardaşlarım, sizə və ilk öncə öz nəfsimə edəcəyim nəsiyyət odur ki, bilmədiyiniz şey haqqında susmağınız və bilmirəm deyə cavab verməyinizdir. Baxın, bilmirəm demək elmin yarısıdır. Ona görə, əziz qardaşlarım, Bu şeyə diqqət edin. Elimsizcə fətva vermək, bir insan sual soruşduqda, onu mən cavablayım, mən cavablayım deyə bu düşüncələrlə vallahi insanı bu şey, bu şey insanı nəyə aparar? Zəlalətə, uçuruma aparar. Baxın, Abu Bakır sıddıq idi, doğru danışan idi. Yoxsa sizlər ondan daha mı doğru danışansınız? O Abu Bakır ki, sıddıq, gəlir dilini tutur, əli ilə dilini tutur və deyir ki, vallahi deyir, məni bəlalara salan bu dilim oldu. Allahu akbar. Yahu o Abu Bakır idi, bəs siz kimsiz? O Abu Bakır ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm onun haqqında deyir ki, İslam qardaşlığından daha üstün bir şey olsaydı, mən Abu Bakırı özümə dost seçərdim. Baxın, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin dostu, sıddıq, doğru danışan kimsə dilini tutub məni bəlalara salan bu dilim oldu deyir. O Abu Bakır ki, ya xeyir söyləyərdi və yaxud da susardı. Odur ki, hər bir işin öz əhlinə vermək lazımdır. Hər bir işi öz əhli görsə, vallahi bizim kimi cahillərin danışmağına ehtiyac qalmaz. Ona görə əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə bu mühüm iş üçün Muaz ibn Cəbəli seçir və ona bu işi tapşırır və hicrətin 13-cü ilində onu Yəmənə göndərir. Səfərə çıxmazdan əvvəl Muaz radiyallahu anhuya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir Ya Rasulullah, mənə nəsiyyət et. Baxın, Muaz Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə nəsiyyət istəyir. Diqqət edin, dəvət edəcəyi insanlar barədə nəsiyyət aldıqdan sonra özü üçün də nəsiyyət istəyir. Bu nəyin göstərcəsidir? Mən insanları necə dəvət edəcəyimi öyrəndim. Təbii burada da mənə bir nəsiyyət lazımdır. İxlaslı olmağım və s. riyadan Allaha sığınmağım. Bu şeylərdə də mənə nəsiyyət lazımdır. Baxın, Muaz ibn Zəbəl kimi bir kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmlə nəsiyyət istəyir dəvət edəcəklər, edəcəyi insanlar barədə nəsiyyət aldıqdan sonra özü üçün də bir nəsiyyət istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ona belə buyurur. Allaha ibadət et və heç bir şeyə ona şərik qoşma. Günah iş gördüyün zaman arxası ilə yaxşılıq et. Dində sabit qədəm ol və əxlaqını bir az da gözəlləşdir. Subhanallah. Əgər hər dəvətçi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu üç nəsiyyətinə riayət etsə, Allah o sahabələrinin dəvətinə bərəkət verdiyi kimi, vallahi də bugünkülərin də dəvətinə bərəkət verəcəkdir. Pek, başqa bir hədisdə Muaz ibn Cəbəl, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim əlimi tutub dedi, ey Muaz, vallahi mən səni çox sevirəm. Vallahi mən səni çox sevirəm. İki dəfə Allah Rasulü bunu təkrar etdi, mən dedim. Vallahi mən də səni çox sevirəm, ey Allahın Rəsulu. Onda, ey Muaz, sənə tövsiyəm budur ki, hər namazın sonunda bu duanı oxuyasan. Allahümmə aynni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətkə. Allahım səni zikr etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadət etməyə məni müvəffəq et. Sübhanallah. Rasulullah, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm üç kəlmə ilə ona axirəti qazanma, qazanmağın yolunu öyrətdi. Əgər siz də bu kəlmələrlə Allaha yalvarsanız və Allah da sizi o zikir etməyə, ona şükr etməyə və ona gözəl tərzdə ibadət etməyə müvəffəq etsə, cənnəti qazanarsınız. Allah Sübhanə və Teala'dan istəyim bizi Firdevs cənnətini qazananlardan etsin. Amin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Muazı Yəmənə göndərərkən, özü piyada Muaz isə minik üzərində ikən Mədinənin çıxacağına dək onu yola salır və nəhayət ayrıldıqda ona deyir, ey Muaz, sən bir daha məni görməyəcəksən, qaydanda ancaq mənim mescidimə və qəbrimə baş çəkəcəksən. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bunu deyəndə Muaz ağlamağa başlayır. Subhanallah. Muaz ağlamağa başlayır. Çünki o Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi hamıdan çox sevirdi. Ondan ayrılmaq istəmirdi. Allahdan istəyin budur ki, bizi də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi hamıdan çox sevməyi, onun yolunu tutub getməyi, onunla bir yerdə həşr olunmağı və cənnətdə onun yanında olmağı nəsib etsin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, ümmətim içində məni ən çox sevən kimsələr o kəslərdir ki, onlar məndən sonra yaşayacaq və hər biri ailəsinin, mal dövlətinin müqabilində məni görmək mümkün olsa, məni görməyi, mənimlə bir yerdə olmağı təmənna edəcəklər. Allah bizi onun üçün ən çox sevən kimsələrdən etsin. Həmçinin əziz qardaşlarım, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra Abu Bakırın xilafəti dövründə Mədinəyə qayıdır. Bir müddət Mədinədə yaşayır. Sonra Ömər ibn Xattab Allah ondan razı olsun, onu Şama göndərir. Ömər onun necə savadlı, necə əxlaqlı, necə hikmətli və necə bir kişi olduğunu yaxşı bilirdi. Necə bir kişi, kişi olduğunu yaxşı bilirdi. Ömər Allah ondan razı olsun, onu tərifləyərkən demişdir. Əgər mən Muad ibn Cəbəli xəlifə təyin etsəydim və Rəbbimin hüzurunda dayanacağım zaman o məndən nə üçün onu xəlifə seçsin deyə soruşsaydı, deyərdim ki, mən sənin Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim. Qiyamət günü alimlər Rəbbinin hüzurunda toplaşacaqları zaman Muaz onların arasında bir dərəcə hündürdə duracaqdır. Allahu akbar. Cavan yaşında bu məqama, bu məqama yetişmək Bu hörməti qazanmaq, hamının sevdiyi kimsəyə çevrilmək, ancaq və ancaq Allahın ona bəxş etdiyi bir uğurdur. Uca Allah belələri barədə buyurur ki, həqiqətən qullarından bir zümrə var idi ki, onlar, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi bağışla, bizə rəhm et, sən rəhm edənlərin ən yaxşısan deyirdilər. Siz isə onları məxsərəyə qoyurdunuz. Sonra da bu məxsərəyə məni yada salmağı, məni yada salmağı belə siz unudurdunuz, unutdu, unutdurdu. Siz onlara gülürdünüz. Bugün mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da məhz onlardır. Həmsinin əziz qardaşlarım, Muazı tanıyan hər bir müsəlman onu çox sevirdi. O hara gedirdisə, orada hörmət qazanırdı. Abu İdris deyir ki, bir dəfə mən Dəməşq məqsidinə daxil oldum və orada dişləri ağaqqaq olan Dəməşq məqsidində cavan bir oğlan gördüm. Cəmaat onun başına yığılmışdı. Onlar ixtilaf etdikləri məsələlər barədə ona sual verir və onun cavabları ilə razılaşırdılar. Mən oradakilərin onun kim olduğunu soruşdum. Mənə bu Muaz ibn Cəbəldir, dedilər. Ertəsi gün mən səhər tezdən məscidə gəldim və baxdım ki, o məni qabaqlayıb. Məsciddə namaz qılır. Namazı bitənədək onu gözlədim. Sonra gəlib onunla üzbəüz durdum, ona salam verdim və ona, vallahi mən səni Allah rızası üçün sevirəm, dedim. Dedi, Allah rızası üçünmü? Dedim, bəli, Allah rızası üçün. Bir daha soruşdu, Allah rızası üçünmü? Dedim, Allah rızası üçün. Onda o mənim paltarımın ətəyindən tutub özünə tərəf çəkdi və məni yanında otuzdurdu. Məni yanında otuzdurduqdan sonra dedi, sevin. Çünki mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Allah təbərak, Allah subhanə və teala belə buyurur. Mənim xatirimə bir-birini sevənlərə, mənim xatirimə bir-birinə yoldaşlıq edənlərə, mənim xatirimə bir-birinə yaxşılıq edənlərə və mənim rızam üçün bir-birini ziyarət edənlərə mənim məhəbbətim vacib oldu. Diqqət edin, əziz qardaşlarım. Görün, nə deyir? Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Allah Sübhanə və Teala belə buyurur. Mənim xatirimə bir-birini sevənlərə, mənim xatirimə bir-birlə yoldaşlıq edənlərə, mənim xatirimə bir-birinə yaxşılıq edənlərə və mənim xatirimə bir-birini ziyarət edənlərə mənim məhəbbətim vacib oldu. Subhanallah. Baxın, əziz qardaşlarım, Allah Subhanahu wa Taala əgər siz bir-birinizə yaxşılıq etsəniz, bir-birinizi yalnız və yalnız Allah rızası üçün sevsəniz, bir-birinizə yalnız və yalnız Allah rızası üçün yardım etsəniz, bir-birinizə Allah rızası üçün ziyarət etsəniz, bilin ki, Allah Sübhənə və Teala'nın sevgisi siz öz, vacib olacaq sizə. Ona görə əziz qardaşlarım, bu xüsusda varid olan başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Allah azə və cəllə öz bəndəsini sevdiyi zaman Cəbrail əleyhissalamı öz hüzuruna çağırıb ona belə buyurur. Mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev. Sonra Cəbrail əleyhissalam gedib göy əhlinə buyurur. Allah filankəsi sevir, siz də onu sevin. Beləliklə də göy əhli həmin adamı sevməyə başlayır. Bundan sonra yer üzündəki insanlar da onu sevir və onu qəbul edirlər. Gəlin, hamımız Allaha dua edib deyək, ey Rəbbimiz, bizi hidayət yoluna yönətdikdən sonra qəlbimizi saptırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən sən bəxş edəmsən. Həmsin uca Allah buyurur, Biz aranızdakı mücahidləri və səbr edənləri ayırt edib üzə çıxar, çıxarmaq, çıxarmaq üçün sizi mütləq sınayacaq və bərabərinizdəki xəbərləri də yoxlayacaq. Muaz ibn Cəbəldə Allah Sübhənə və Teala'nın ömrünün axırında çox çətin bir sınaqla sınayır. Baxın, Allah Sübhənə və Teala Muazı sınayır. Hicrətin 18-ci ilində Qudsun yaxınındakı Ənvas deyilən kənddə taun xəstəliyinin meydana gəlir. Sonra da bu xəstəlik Şam diyarına yayılır. Həmin vaxt Muaz ibn Cəbəl də Şamda olur. Baxın, Muaz Allah ondan razı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm taun xəstəliyi harada olursa olsun, o yerə getməyin. Əgər bu xəstəlik siz olduğunuz yerdə yayılarsa, ondan qatıb canınızı qurtarmaq məqsədi ilə oranı tərk, et, tərk etməyin. Əmrinə itaat edərək oradan qatıb canını qurtarmağa çalışmır. Əksinə buna səbr edir və beləliklə də şəhid olur. Subhanallah. Ənət ibn Malik, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Taun xəstəliyindən ölən hər bir müsəlman şəhiddir. Baxın, əziz qardaşlarım, Allah subhanə və tələ onu imtihan etdi və bu da o imtihandan keçdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyinə görə Allah Resulünün əmrinə itaat edir. Həmçinin əziz qardaşlarım, baxın bu sahabələrin cənnət qazanması üçün <coughs> ehdikləri əməllərə. Baxın, cənnəti qazanmaq üçün nələrdən keçirdilər? Həmsinin Allah Rasuluna necə itaat edirdilər? Sahabələr bir günləri uzun bir məsafəyə yol çıxırlar hamısı dəvələrinin üzərində gedir və getdikləri yerdə bir içərisindən biri deyir ki, mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Kimin ayağı Allah yolunda tozlanarsa, o ayaqlar ateş, o ayaqlar ateşə toxun, ateş o ayaqlara toxunmaz. Baxın, diqqət edin, bu hədisi eşidən sahabələr hər biri miniklərindən düşdülər və dəvələrini çəkə-çəkə ayaqları üzərində getdilər. Subhanallah, bir hədis eşitdilər. Eşitdikləri an o hədisə əməl etdilər. Ona görə Allah Subhanallah da o kəsləri, o sahabələri uzatdı. Onları cənnət əhlindən etdi. İstəmirsinizmi sizlər də cənnət əhlindən olmaq? İstəmirsinizmi əziz qardaşlarım, hər, bir, hər birimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmi cənnətdə görmək. Vallahi bilin ki, sevən sevdiyi ilə bərabərdir. Əgər bizlər bu sevgini həqiqi şəkildə qəlbimizə yerləşdirsək, həyatımızın hər bir yerində Allahı və Rəsulunu sevdiyimizi dediyimiz qədər onu sevdiyimizi göstərsək və qəlbimizə bu sevgi hakim olsa, bilin ki, sevən sevdiyi ilə bərabərdir. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə salləm bir sahabəyə bunu demişdir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm gəlir, görür, görür ki, bir sahabə çox kədərlidir. Qəmgin oturub, Allah Resulü o, o sahabədən soruşur. Sənə nə olub? Niyə belə qəmginsən deyir? Onda o sahabə deyir, ey Allah Resulü, ey Allahın Resulü, sən də öləcəksən, biz də öləcəyik. O zaman Biz Allah qorusun cəhənnəmə getsək, sən cənnətə getsən, bizim halımız nə olacaq? Biz səni görə bilməyəcəyik. Və yaxud da cənnətə düşsək, sənin cənnətdə məqamın bizdən yuxarı olacaq. Biz nə edəcəyik o zaman? Səni görə bilməyəcəyik. Subhanallahul azim. Sahabənin oturub düşündüyü, dərd etdiyi şeyə baxın. Allahu akbar. Sahabənin kədərləndiyi şeyə baxın. Allahu akbar. Sahabə dərd edirdi ki, mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi görməyəcəm. Onda mənim halım nə olacaq? Amma bugün bizim dərd etdiyimiz şeylərə baxın. Dünya, pul, para, iş, arvad xəstə, uşaq xəstə, dərman almaq lazım, evə çörək almaq lazım. Vallahi bunları, bunları düşündüyünüz qədər Allah Rasulunu, Allahı və Rasulunu düşünsəniz, ahirəti necə qazanacağınızı düşünsəniz, Allah subhanahu wa ta'ala sizə rızqınızı verəcək. Baxın, Allah subhanahu wa ta'ala ayədə buyurur ki, biz sizdən ruzu istəmirik. Əksinə, sizə ruzu verən biziz. Allahu akbar. Sahabənin dərd etdiyi şey nə idi? Sən, ya Rasulullah, cənnətə girdiyin zaman, biz də cənnətə girsək, sənin məqamın bizdən yuxarı olacaq. Biz nə edəcəyik o zaman? Səni görə bilməyəcəyik. Baxın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ona nə gözəl bir söz deyir. Vallahi deyir, sevən sevdiyi ilə bərabərdir. İndi gəlin baxaq, biz Allahı və Rasulunu sevirikmi? Əgər seviriksə, necə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir, sevən sevdiyi ilə bərabərdir. Yox, əgər dünyanı seviriksə, dünya ilə bərabərik. Yox, əgər bir qadın seviriksə, o qadınla bərabərik. Baxın, Allah subhanahu wa ta'ala ayədə buyurur ki, insanlar içərisində elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona tay tutur, onları da Allah, Allahı sevdikləri kimi sevirlər. Amma iman gətirənlərin sevgisi Allaha daha güclüdür. Subhanallah. Baxın, əziz qardaşlarım, bu sözü daima ağlınızda tutun. Sevən sevdiyi ilə bərabərdir. Bu sözü daima ağlınızda tutsanız, kimi sevəcəyinizi, bu sevgini kimə verməyin daha faydalı olduğunu biləcəksiniz. Ona görə bu sevgi necə qəlbə hakim olur? Bu sevgi necə insanda yaranır? İman itaətlə artar, asiliklə isə azalar. Ona görə imanın artması üçün nə etmək lazımdır? Sədəqələri artırmaq lazımdır. Allaha ibadəti artırmaq lazımdır. Sünnətləri qılmaq lazımdır. Birinci, dördüncü günləri orucları tutmaq lazımdır. Bu tövsiyələri bir-birimizə xatırlatmaq lazımdır. Və həmçinin bu əməllərdə ixlaslı olmaq lazımdır. Bu əməlləri gizlicə etmək lazımdır. Baxın, bu əməllər gizlicə olunanlardan sizə İsa aleyhissalamı misal çəkəcəm o oruç tutduğu zaman nə edərdi? Ağzına, saqqalına yağ sürtərdi. Yağ sürtərdi. Nə üçün sürtərdi bunu? Evə gəldiyi zaman ev əhli belə onun yemək yeyib gəldiyini düşünərdilər. Halbuki oruz idi, subhanallah. Bu nə idi? Bu onun əməlində ixlasda olduğunu, bu əməlin gizlicə etdiyini göstərcəsidir. Ona görə əziz qardaşlarım, sizə edəcəyim tövsiyə bu əməlləri etmək, bu əməlləri bir-birimizə xatırlatmaq və bu əməllərdə ixlaslı olub riyadan Allah Azə və Cəlləyə sığınmaqdır. Həmsinin sizə bu sahabədən ki, Muaz ibn Cəbəldən danışdım, baxın, Allah Subhanə və Teala ona bu etdiyi xeyir əməllərə görə 20 yaşında Allah yolunda vuruşan və onun yolunda şəhid olmağı arzulayan Muaz 37 və ya 38 yaşında şəhid olur. Baxın, 20 yaşında bunu arzulayan, Allah yolunda vuruşan Muaz 37 və ya 38 yaşında şəhid olur. Baxın, əziz qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala bu şəhidli məqamını onlara verdi. Bilirik ki, Allah Sübhənə və Teala insanlar içərisindən seçər, müsliman edər. Və insan, müslimanlar içərisindən seçər, mücahid edər. Elə bilirsiniz, hər mücahid şəhid olur. İnsanlar var 20 il, 10 il, 30 il savaşırlar, lakin Allah Sübhənə və Teala o şəhidli məqamını onlara nəsib etmir. Allah Sübhənə və Teala mücahidlərin də içərisindən seçər, şəhid edər. Baxın, əziz qardaşlarım, bu şəhidlik məqamına yetişmək üçün edəcəyiniz bəzi əməllər var. O əməllərdən biri nədir? Allah yolunda malını vermək. Əgər bugün bir insan malını verə bilmirsə, malında xəsislik edirsə, vallahi o insan canını verə bilməz. Yahu malını verə bilməyən insan canını necə verəcək ki? Bunu mən demirəm, bunu İslam alimləri deyir malını verə bilməyən insan canını verə bilməz. Düşün, sən bir kağız parçasından keçə bilmirsən. Yahu sən canından necə keçəcəksən? Ona görə əziz qardaşlarım, o məqama çatmaq üçün necə ki, Allah Azəbə Cələ buyurur, o kəslər malları və canları ilə Allah yolunda cihad edərlər. Həmçinin əziz qardaşlarım, bu dediyim şeylərdə Böyük ibrətlər var. Vallahi bu ibrətlər kim üçündür? Ağıl sahibləri üçündür. Ağlı olmayan insan bu şeylərdən ibrət götürməyəcək. Amma ağıllı, Allah Azze ve Celle iman edən bir kimsə isə bu dediyim şeylərdən mütləq ibrət alacaqdır. Və sizə bir şeydə xatırladım ki, bəzən bu qardaşların arasında baş verən bir şeydir. Biri ona nəsiyyət edir, bunun ondan xoşu gəlmədiyi üçün onun nəsiyyətindən dinləsə belə fayda götürmür. Bu nəsiyyəti dinləsə belə o nəsiyyətə əməl etmir. Amma başqa bir sonra dedikdə sanki ona özünü göstərmək üçün onun yanında o əməli edir. Ona görə, əziz qardaşlarım, heç bir zaman deyilən şəxslərə baxmayın, deyilən sözlərə baxın. Necə ki, bunu Həzrət Əli radiyallahu anhu gözəl buyurur. Buyurur ki, heç bir zaman bunu oğlu Həsənə tövsiyə edir. Buyurur ki, heç bir zaman, ey oğlum, deyilən şəxslərə baxma, deyilən sözlərə bax. Həmçinin o başqa bir sözündə, gözəl bir sözündə buyurur ki, haqq kişilərə görə tanınmır. Əksinə, kişilər haqqa görə tanınır. Baxın, əziz qardaşlarım, hər zaman deyilən sözlərə fikir verin. Kimin danışdığına yox, dediyi kəlmələrə fikir verin. O kəlmələrdən ibrət götürməyə çalışın. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhimullah, İbn Teymiyyə kimi alim, Şeyhul İslam, İslamın şeyxi deyir ki, kafir haqq desə mən ondan qəbul edərəm. Subhanallah. Kafir haqq desə mən ondan qəbul edərəm buyurur. Allah Subhanahu wa Taala'dan istəyirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bizi eşidib, dinləyib, danışıb, əməl edən qullardan etsin. Allah Subhanahu wa Taala bizi onun öz dinində bizi sabit etsin. Bizi şirkə, küfrə, harama girməkdən qorusun. Allah Subhanahu wa Taala bizi Allah yolunda cihad edən, Allah yolunda vuruşan, canı ilə, malı ilə, elmi ilə vuruşan kimsələrdən etsin. Allah Subhanahu wa Taala Allah yolunda olan bütün müsəlmanlara yardım etsin. Allah Subhanahu wa Taala xəstə olan bacı və qardaşlarımıza şəfa versin. Allah Subhanahu wa Taala o ailələr ki, azdır. Allah Subhanahu wa Taala o ailələri doydursun. Allah Subhanahu wa Taala o kimsələr ki, müsəlman ailələrini dul, uşaqlarını yetim qoyub, ya Rabbi sən onların ailələrini dul, uşaqlarını yetim qoy. Allah Subhanahu wa Taala aramızda münafiqlər ki var, Allah subhanə və tələ o münafiqləri, o fitnəkarları zəlil etsin. Allah subhanə və tələ o fitnəkarları, o münafiqləri bu dünyada elə bir zəlil halına salsın ki, insanlar onu görüb ibrət alsınlar. Allah subhanə və tələdən istəyim budur ki, Allah subhanə və tələ bütün müsəlman bazı və qardaşlarımızı əhv etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından qorusun və bizləri rəhməti ilə cənnətinə salsın, Firdevs cənnətinə. Əziz qardaşlarım, istəyəndə Allahdan Firdevs cənnətini istəyin. İnşallah bu qədər Allah subhanahu wa ta'ala bizi daima haqqı deyib, haqqa əməl edən qullardan etsin. Və axiru davana və